44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի ագրեսիվ պահվածքը շարունակվում է ոչ միայն սահմանին, քաղաքական ու տեղեկատվական հարթակներում նույնպես ամենօրյա ռեժիմով հայտնվում են նոր մեղադրանքներ ու պահանջներ, որոնք որևէ իրավական հիմք չունենալով կարող են տարածվել, հովանավորվել եւ ի վերջո խնդիրներ ստեղծել հայկական կողմի համար։ Այդ օրինակ նոր դեռևս քարոշչական թեզերից է մասսայական թաղումների մասին տեղեկությունը, որը վերջին շրջանում Ադրբեջանը սկսել է ակտիվորեն շրջանառել։ Հոկտեմբեր ամսին Ադրբեջանում հավատարմագրված ռազմական մրցորդներին տարել ցուցադրել են Հադրութի շրջանի Ուխտաձոր համայնքում հայտնաբերած 12 աճուն, այն ներկայացնելով որպես հայկական ռազմական հանցագործության վկայություն։ Դրան զուգահեռ Ալիևը հարցը բարձրացրել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ հեռախոսազրույցում, խնդրելով նրան սեփական լծակներն օգտագործելով ձեռք բերել այսպես ասած եղբայրական գերեզմանների քարտեզը։ Ալիևը նաև նշել է, որ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն որոշակի տեղեկություններ ունի մի շարք զանգվածային գերեզմանների գտնվելու վայրի մասին, հիմնված հիմնված վկաների ցուցմունքների եւ այլ տեղեկությունների վրա։ Ինչ նպատակով է Ադրբեջանը զարգացնում այս թեզը։ Քաղաքական նկատառումներից ելնելով, թե խնդիրը կարող է նաեւ իրավական դաշտ տեղափոխվել։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ գրասենյակի ղեկավար Լիպարիտ Դարմեյանի խոսքով Ադրբեջանն ինչպես դիվանագիտական դաշտում ու միջազգային ամենատարբեր ֆորումներում, այնպես էլ իրավական հարթությունում փորձում է օգտագործել այդ փաստերը որոշակի հաջողությունների հասնելու համար բայց միայն այդ փաստը ներկայացնելը կամ միջազգային հանրության մոտ ցույց տալը թե կան նման դեպքեր massական թաղումների կամ գերեզմանների բավարար չէ, որովհետև անհայտ է թե ինչ տեղանքի մասին են խոսքը գնում, ում աճումների մասին է խոսքը գնում, դրանք միգուցե նաև հայկական գերեզմաններ են։ Բազմաթիվ փաստեր կան եւ հակափաստարկներ կան, երբ ադրբեջանցիները բացում են հայերի գերեզմանները, դրանք հետագայում ներկայացնելով որպես massական թաղումների վայրեր։ Սա մի գործելակերպ է, որը բնորոշ է եղել երկար տարիներ Ադրբեջանին, ուղղակի ուղղակի պետք է նշեմ, որ իրավական հարթությունում հասնելու համար հաջողության միայն այդ փաստը ներկայացնելը բավարար չէ, որովհետև պետք է նաև ցույց տալ, թե որքանով են այդ փաստերը վերագրելի հենց Հայաստանի Հանրապետության Ադրբեջանագետ Տարոն Հովանեսյանը կարծում է, որ զանգվածային գերեզմանների թեման բարձրացնելով Ադրբեջանը փորձում է հակակշիռ ստեղծել իրենց իսկ կատարած ռազմական հանցագործությունների ու մշակութային վանդալիզմի դեպքերին, այս կերպ փորձելով քողարկել երկրի ագրեսիվ մարտավարությունը։ Սա իրենց կողմից ընդամենը առաջ քաշված կեղծ օրակարգ է, որտեղ փորձում են այնպիսի իրավիճակ ստեղծել, որ հավասարության նշան դրվի իրենց իրականացրած հանցագործությունների եւ իրենց հայտարարած կեղծ օրակարգերի կամ կեղծ տվյալների միջև։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում միջպետական գանգատների շրջանակներում Ադրբեջանը պարբերաբար բարձրացնում է զանգվածային գերեզմանոցների հարցը, բայց բավարար ապացուցողական բազա ներկայացնել չի կարող սրանք պետք է ստանան բավարար պատշաճ հիմնավորում, ապացուցողական լուրջ բազայի հիման վրա արվեն այդ փաստարկները, որպեսզի դատարանը կարողանա գալ եզրահանգման, թե որքանով են այդ դեպքերը վերագրելի Հայաստանին։ Այստեղ կա եւս մեկ խնդիր։ Իրականում Արցախյան առաջին պատերազմում տեղ են գտել massայական թաղումների դեպքեր։ Այս մասին մանրամասնորեն ներկայացված է Լևոն Մելիք Շահնազարյանի աշխատություններում։ Նա ականատեսի աչքերով է նկարագրում եղելությունը։ Պատերազմի ժամանակ, երբ ադրբեջանցիները նահանջելու ժամանակ չեն կարողացել կամ չեն ցանկացել իրենց հետ տանել ադրբեջանական զոհերի մարմինները, իրենց իսկ ձեռքով զանգվածային հուղարկավորումներ են արել։ Եղել են նաեւ դեպքեր, երբ հակասանիտարական իրավիճակից խուսափելու համար հայերն են massայական թաղումներ հանդիպումներ կազմակերպել, այնպես որ լավ փնտրելու դեպքում ադրբեջանցիները կարող են գտնել իրենց հայրենակիցների աճյունները։ Լիբարի Դրմեյանի դիտարկմամբ այստեղ կարևորն այն է, թե ինչ նպատակ է հետապնդում Ադրբեջանը բարձրացնելով այս թեման շատ ավելի կարևոր ուշադրություն դարձնել նրան, որ ադրբեջանական նարատիվը ոչ թե ինքնին թաղումների հանգամանքն է եւ խախտումը այն է, որ massայական թաղում է եղել, այլ նարատիվը նաեւ, որ հայկական զինված ուժերը massայաբար սպանել են ադրբեջանցիներին եւ դրա վառ ապացույցը այդ massայական գերեզմաններն են։ Այստեղ է նարատիվը, որովհետև Ադրբեջանը չի խոսում նրան հասին բնականաբար, որ զոհված ծառայողներին թողել են մարտի դաշտում, նրանք թաղվել են հայերի կողմից կամ այնպիսի վիճակ էր, որ չէին կարող դիերը հավաքել կամ արագ հեռացնել, դրա համար իրենք թե բնականաբար ոչ Ադրբեջանը խոսում է մեկ նարատիվի մասին, եւ այդ նարատիվը վերաբերում է նրան, որ հայերը մասսայաբար սպանել են ադրբեջանցիներին, իրականացել են էթնիկ զտում եւ դրա վառապացույցը այդ թաղումներն են։ Իսկ այդ ասվածը դեռ շատ լուրջ արգումենտներով ու փաստերով պետք է հիմնավորել։ Տարոն Հովանիսյանը նկատում է, Ադրբեջանն այս թեման ակտիվացրեց հայ ռազմագերիների խոշտանգումների տեսանյութերի տարածմանը զուգահեռ։ Սա պատահական չէ։ Այս կերպ փորձ է արվում հավասարության նշան դնել հայերի ու ադրբեջանցիների միջև, թե իբր հայերն էլ պակաս ագրեսոր չեն։ Թեման առայժմ միայն տեղեկատվական հարթակում է։ Քաղաքագետներն ու իրավապաշտպանները հետագա զարգացումները չեն կանխատեսում, պարզապես խոստանում են թեման պահել ուշադրության կենտրոնում։ Անի Աբաղյան, Արցախ լրատվական։